na posljednjeg Božijeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, njegovu porodicu, časne ashave i sve one koji slijede na putu istine do sudnjega dana. Večeras ćemo uz Allahu subhanahu wa ta'ala pomoć govoriti o dženazi namazu. Za one koji su prvi put sa nama, ovo je zimska škola Islama i trenutno obrađujemo pro, poglavlje dženazi. Radi se po knjizi Ših Albanija Rahmetullahi Alehi koju on naslovio Ahkamun dženaiz, propisi dženazi. Šeh Rahmetullahi Alehi nekim hronološkim redom pisao je knjigu, pa kako se sjećate, govorili smo u prvim predavanjima kako da se ponaša čovjek kada mu nastupe smrtne muke, kako da se ponašaju oni koji su u prisustvu osobe koji su nastupile smrtne muke. Nakon toga, kako da se ponašaju kada čovjek preseli. Pa smo govorili o obaveznim stvarima kada čovjek preseli, nakon toga smo govorili kako se vrši šerijatsko kupanje, nakon toga govorili smo kako se zamotava, zamota i čefi, e, medjitu čefine i zadnje što smo spomenuli bilo je da smo govorili kako se nosi medjit do kabura. Danas ćemo za Allahu subhanahu wa ta'ala pomoć govoriti u 13. poglavlju 57. tačci dženaza namaz. Pa kaže ših Albani rahmetullahi alihi, klanjanje dženazi medjitu muslimanu je kolegijalna obaveza. Klanjanje dženaze mejitu muslimanu je kolegijalna obaveza muslimanima. Kazali smo više puta šta to znači kolegijalna obaveza. To znači ako jedna grupa muslimana uradi tu stvar ostali neće biti griješni. Spala je obaveza sa ostalog dijela umeta, dok ako bi svi muslimani zapostavili tu obavezu, svi će biti griješni. Pa kaže šehr Rahmetullahi Alehi argumentujući ovo što je spomenuo, zato što je poslanik sallallahu alaihi wasallame naredio klanjanje dženaze u više hadisa. Pa spominje šehr Rahmetullahi Alehi jedan od hadisa, hadis od Zaid ibn Halida, El Džuhenija, da je jedan od ashaba preselio na dan Hajbera. Pa su to spomenuli Božijem poslaniku sallallahu alaihi wasallame pa je kazao Sallu ala sahibikum, klanjajte svom prijatelju. Vidimo ovdje da Božji poslanik sallallahu alaihi wasallame u naredbenoj formi kaže ashabima Sallu ala sahibikum, klanjajte svome prijatelju. Pa nastavak hadisa, pa su se, kaže, promijenula lica prisutnih Jer Boži poslanik kaže sadma klanjajte vi svom prijatelju, što znači da Boži poslanik neće da klanja. Pa su se njihova lica promijenula. Šta je to? Zašto Boži poslanik neće da klanja? Pa je kazao Boži poslanik, vaš prijatelj je ukrao iz ratnog plijena. Pa su pretražili njegove stvari i našli su šilo za kičenje bisera koje nije vrijedilo više od dva srebrenjaka. Ili nešto slično tome, pošto sam dugo vremena tražio u riječniku šta znači ta riječ, ali otprilike nešto najbliže tome, znači neka stvarčica s kojom se znači biseri ovaj nižu, tako našao sam tamo izraz šilo. Pa kaže ovaj prenosioc hadisa tu šilo nije vrijedilo dva srebrenjaka. Božji poslanik sallallahu alejhi ve selleme zbog toga je odbio da klanja, ali je naredio ostalim ashabima da klanjaju i iz ovog hadisa i mnogi drugi se uzima propis da je klanjanje dženaze mejitu muslimanu kolegijalna obaveza muslimanima. Ovaj hadis je zabilježio ima Malik, Ebu Davud, En Nesaj, Ibnu Mađe, Hakim, Ahmed, a hadis je vjerodostojan. 58. tačka. Znači vidite, braćo moja draga, kako šejih. Šejih prvo nam je dao jedan opći propis, kaže da je obaveza kolegijalna muslimanima da klanjaju meji tuđe nazu. Nakon toga spominje izuzetke kome nije obavezno klanjati dženazu, a nakon toga kada nam pojasni kome nije obavezno, nakon toga će nam pojasniti ko potpada pod to da mu treba klanjati dženazu. Pa kaže šehr Rahmetullahi Alihi, iz ovog općeg propisa izuzimaju se dvije skupine ljudi. Znači, kazali smo da je obaveza klanjati mejitu muslimanu dženazu, pa 20, 58. tačka kaže ših iz ovog propisa se izuzimaju dvije skupine ljudi. Prva skupina ljudi jeste dijete koje nije dostiglo punoljetstvo. Dijete koje nije dostiglo punoljetstvo. Pa kaže ših rahmetullahi alihi, jer poslanik sallallahu alihi wasallam nije klanjao dženazu Ibrahimu. Ibrahimu, sinu Božijeg poslanika, sallallahu alaihi wasallam. Znači, to argumentuje time što Božiji poslanik, sallallahu alaihi wasallam, nije klanjao dženazu svome sinu Ibrahimu. Od Aiše, radijallahu ta'ala anha, se prenosi da je kazala, preselio je Ibrahim, poslanikov sin, kada je imao 18 mjeseci i poslanik mu nije klanjao dženazu. Hadis je zabilježio imam Ebu Davud, Ahmed i Ibnu Hazmu. Hadis je dobar, kao što je spomenuo Hafiz ibn Hajar u poznatoj knjizi El Isabe. I nakon toga u Fusnoti, noti šeh Rahmetullahi Alihi kaže ima predaja koji ukazuju da je, da je Boži poslanik klanjao Ibrahimu dženazu, ali kaže sve predaje u kojima stoji da mu je klanjao dženazu su daif i slabe. Ova jedina predaja koja je vjerodostojna jeste da Boži poslanik nije klanjao Ibrahimu dženazu druga skupina ljudi koja se izuzima iz ovog općeg propisa da se muslimanu Medjitu mora i da je obave zaklanjati ženazu jeste šehid. Normalno ovdje kada kažemo šehid misli se na šehide oni koji su preselili u bitci. Pa kaže šehr Rahmetullahi Alihi jer poslanik nije klanjao šehidima Uhuda niti drugim a o tome imaju tri hadisa koja smo spomenuli u tačici broj 32. Znači, da ne ponavljamo te hadise, svi vi znate da ima tamo hadis, Boži poslanik nije klanjao nikom od šehida Uhuda osim Hamze, radijallahu ta'ala anhu. S tim što kaže šeh Rahmetullahi alihi, bitno je da shvatimo ovdje jednu stvar, a to je ove osobe, dvije koje su izuzete, šehid i maloljetno dijete, Njima nije insan obavezan klanjati, ali je propisano da im se klanja. Samo ovdje govorimo da li je obaveza. A vidjet ćete šehr Rahmetullah Jalihi će spomenuti da je propisano, znači lijepo je klanjati ovim skupinama ljudi dženazu, ali nije obaveza. Govorimo samo o obavezi. Zato kaže šehr Rahmetullah Alihi 59. tačka propisano je klanjati dženazu sljedećim osobama. Sada nam šehr govori kome je propisano klanjati dženazu vidjet ćete ovdje veličinu i jačinu njegovog fika, kako on, znači kako ljudi ne bi, da kažemo, bili prepušteni sami sebi, da oni shvate kome se može klanjati žernaza, kome ne može, a naročito kada tamo ima neki hadisa da je Boži poslanik ostavljao klanjanje žernaze pojedinim osobama, vrstama ljudi, kako ljudi ne bi, znači, ostali u nejasnoći, onda ših rahmetullahi alihi pojašnjava komije se može u islamu klanjati dženaza. Pa kaže, prva od tih osoba jeste dijete. Dijete, pa makar bilo nedonošće ili pobačeno dijete. Znači, prvu, prva osoba koju je dozvoljeno i može se klanjati dženaza jeste dijete, pa makar bilo i nedonošće. Što znači nedonošće? To dijete koji žena pobaci, znači, ovaj, prije nego što bude vrijeme da se rodi. Na primjer, žena u petom ili šestom mjesecu ima spontani i e, ovaj pobaci to dijete. Tom djetu se klanja dženaza. O tome će ših Rahmetullahi Alih govoriti malo ovaj viši. Kaže ših Rahmetullah Alihi, o tom je govore dva hadisa. Jedan od tih hadisa jeste, gdje kaže Boži poslanik, dijetu, a u jednom rivajetu, nedonošćetu, se klanja a dova se upućuje njegovim roditeljima. Znači, klanja se dženaza namaz dijetu ili nedonošćetu, se klanja dženaza namaz, a dova se upućuje njegovim roditeljima za njihov oprost i traži se milost njima. Hadis je zabilježio Ebu Dawud en Nesai, a hadis je vjerodostojen. Također, drugi hadis koji ukazuje na to jeste od Aiši radijallahu ta'ala anha gdje kaže Donešeno je dijete Božijim poslaniku, pa mu je klanjao, pa je kazala Aisha blago li se njemu dženecka ptičica nije uradio nikako zlo niti ga je zateklo to zlo pa je kazao Boži poslanik sallallahu alihi wasalleme Allah je stvorio džennet i stvorio je narod za njega a oni su bili u kičmama svojih roditelja i stvorio je vatru i stvorio je narod za nju a oni su bili u kičmama svojih roditelja. Hadis je zabilježio Muslim, Nesai i Ahmed. Ali vidimo na početku ovdje gdje kaže Aisha radijallahu ta'ala anha, donešeno je dijete Božijem poslaniku, pa mu je klanjao dženazu. Ovdje iz ovog hadisa, iz prijetodnog, uzimamo propis da se može klanjati dijetu dženaza. Ali kazali smo malo prije da to nije obaveza. Kaže šeh Rahmetullah Jalihi kako ovdje opet ne bi ostalo nejasnoća, kojoj djeci, naročito djeci koja su, znači, da kažemo, umrla prije nego što su rođena, gdje je ta granica, jel se svoj djeci klanja, pa makar, na primjer, žena pobacila nakon mjesec dana trudnoći, da li se i tome klanja ili ima neka granica? Pa onda šeh Rahmetullah Jalihi pojašnjava tu nejasnoću i vjerujte da je ovo veoma bitna stvar. Naročito, nakon što mi živimo u ovom vremenu kada je postalo normalno činjenje abortusa i tako sličnih tih stvari, daleko od toga da to opravdavam, ali čovjek musliman treba da poznaje propise koji se vežu za tu tematiku. Pa kaže šehr Rahmetullahi Alihi, očito je da se nedonošće tu klanja ako je bilo oživjelo. Znači ovdje šehr nam daje jednu veliku smjernicu, a to je djetu će se klanjati dženaza ako je bilo oživjelo. A ako nije, neće mu se klanjati. Pa nastavlja ših, a to se dešava nakon što u potpuni četiri mjeseca. I nakon toga, znači, ako dijete u utrobi majke umre nakon što je bilo napunilo četiri mjeseca, to dijete se zamotaje i kupa i njemu se klanja dženaza. A ako preseli prije nego što napuni četiri mjeseca, to dijete, ovaj, ono se samo zamotaje u krpu i zakopaje se, ali mu se ne klanja dženaza. Znači, to je ta neka smjernica kako čovjek da zna taj propis četiri mjeseca. Ako je dijete napunilo četiri mjeseca i više, njemu će se klanjati ženaza, zamotaće se u čefine i ono će se i okupati. Ako je manje od toga, zamotaće se samo u krpu i za ovaj zakopaće se u zemlju. Bez da mu se klanja ženaza. Po ovom pitanju, znači, dali su fetve stalna komisija u Saudijskoj Arabiji za fetve Šehi Bin Baz, rahmetullahi alihi, Šehi Huthemin, rahmetullahi alihi, svi su oni imali isto mišljenje kada je ovaj propis u pitanju. Kaže Šehi rahmetullahi alihi, argumentujući ovo da dijete oživljava nakon četiri mjeseca, kaže to zbog hadisa Abdullah ibn Mes'uda, stvaranje čovjeka biva u utrobi majke i njegove 40 dana čovjek se stvara u utrobi svoje majke 40 dana. Zatim bude toliko vremena aleqa. Ovu zvijeć možda i najbolje ne prevoditi. <clears throat> Znači 80 dana tada bude aleqa. Zatim bude toliko isto vremena kao komad mesa el mudga. Još 40 dana, to je 120 dana, a to je četiri mjeseca. Pa kaže Boži poslanik, zatim se pošalje melek, pa mu se udahne duša i naredi se tom meleku da zapiše četiri stvari, četiri odredbe na faku, smrt, njegova dijela i da li će biti sretan ili nesretan. Hadis se zabilježio imam Buharija i muslim od Abdullah ibn Mes'uda. Znači, na osnovu ovog hadisa islamski učenjaci su uzeli propis da dijete oživljava nakon 120 dana, a to je 120 dana, a to je nakon 4 mjeseca. I na osnovu toga su donijeli propis da se nakon 120 dana ili 4 mjeseca dijetu klanja dženaza i da se kupa i zamotaju čefine, a ako je prije toga ne klanja mu se dženaza. Druga skupina koju je dozvoljeno klanjati dženazu, znači ovo sve smo govorili o prvoj skupini koji se može klanjati dženaza, ovo je druga skupina, jesu šehidi. Kaže šehr Rahmetullahi Alehi, o tome govore mnogi hadisi, spomenut ćemo neki. Od Enesa radijallahu ta'ala anhu da je poslanik prolazio pokraj Hamzi, bio je izmasakriran i nije klanjao nikom od šehida osim njemu. Nije klanjao nikom od, od, od šehida osim njemu, hadis je zabilježio imam Ebu Davud, a hadis je dobar. Znači ovdje šehr malo u fus noti pojašnjava da ova stvar ukazuje da nije obaveza klanjati dženazu šehidima, ali da je to propisano kako bi se spojili svi hadisi i rad po svim hadisima. Jer ako bi kazali propisano je klanjati svim e, šehidima, šta bi sa onim hadisima gdje stoji da Boži poslanik nije klanjao drugim šehidima? Ako bi kazali ne treba im se nikako klanjati, kako odgovoriti na ove hadise gdje se kaže da je Boži poslanik klanjao Hamzi? Onda se spaja između tih hadisa i kazali smo da postoji jedno veliko pravilo u šerijetu gdje se kaže el i'malu aula min al ihmal preče je raditi po svim argumentima nego zapostavljati jedne a raditi po jednima a ovako kada spojimo ove hadise onda je rad po svima pa kažemo šehidu nije obavezno klanjati dženazu ali ako bi se klanjalo ispravno je također treća vrsta ljudi kojima je propisano i može im se klanjati dženaza jeste ko bude ubijen s provođenjem šerijatskih kazni. Ko bude ubijen s provođenjem šerijatskih kazni. Zbog hadisa Imrana ibn Husajna, poslušajte ovaj hadis, zaista hadis vrijedan da se kod njega čovjek zaustavi i da se nad njim zamisli, ali zbog toga što su ovu fikska predavanja mi nećemo moći govoriti o tim odgojnim momentima ovog hadisa, ali dovoljno je inšala da ga pažljivo poslušate. Hadis od Imrana ibn Husajna, došla je žena iz plemena Džuhajne. Bila je trudna, ali trudna je bila od bluda. Počinila je zinaluk. Pa je kazala, o Boži poslaniće, ja sam počinila grije, pa izvršite Allahov propis. Pa izvršite Allahov propis. Poslušajte ovo. Kaže, pa je pozvao Boži poslanik njenog staratelja i kazao mu, lijepo se ponašajte prema njoj. Kada rodi, dođite s njom. Zamislite to. Koji je to moral i koji je to ahlak i koji je to velikan. Žena počinila blud i trudna od toga. Ali kaže Boži poslanik zovno njenog staratelja pa kaže idite sa njom kući, ali se lijepo prema njoj ponašajte. Pa kada rodi, kaže dođite sa njom. Pa su tako i uradili, pa su doveli pa je Boži poslanik sallallahu alihi wasallam je naredio da se sveže njena odjeća, pa je naredio da je kamenu, kamenuju. Zatim ju je Boži poslanik klanjao dženazu, pa je kazao Omer, o Boži poslaniće, ti joj klanjaš, a počinila je zinaluk. Kaže Boži poslanik, ona je, ona je se pokajala pokajanjem koje kada bi se podijelilo na 70 stanovnika Medine, bilo bi im dovoljno pa zar ima boljeg pokajanja da je žrtvovala svoj život radi Allaha. Hadis je zabilježio ima muslim, Ebu Davud, Ennesai i At-Tirmizi. Četvrta skupina ljudi kojima je propisano klanjanje dženaze jeste, pazite ovo, pogledajte jačinu šehovog fikha, šeha Albanija, rahmetullahi alihi, iz ove tačke. Kaže, propisano je klanjati dženazu griješniku. I to kojem griješniku? kaže onome koji je okorijeo u grijesima, pa navodi šeji kako ne bi opet ljudi ostali u nejasnoći. Šta to znači griješnik? Pa kaže šeji, kao onaj ko ostavlja namaz, ne daje zekjat, ali pod uvjetom da je smatrao da je namaz i zekjat obaveza. Čovjek ostavlja namaz, ali smatra da je obaveza taj namaz, ali ga ne klanja iz ljenosti. Bludniku, haroničnom alkoholičaru i sličnima njima, njima se klanja dženaza. Ste vidjeli šta kaže Šeha Albani? Kaže, dženaza se klanja griješniku, okorjelom u grijesima, kao onaj ko ostavlja namaz ili ne daje zekjat, ali da ih smatra pod uvjetom, da smatra da su obaveza bludniku, hroničnom alkoholičaru i sličnima njima, jer njima se klanja dženaza. Kaže šejh, nastavlja, osim što je preporučeno učenima i pobožnima da im ne klanjaju. Bojkuj, bojkotujući ono na čemu su bili i kako bi to bio odgoj i pouka onima koji su na istom putu, kao što je prenešeno od Božijeg poslanika. Kaže šejh rahmetullahi alihi, preporučeno je učenim ljudima, pobožnim ljudima, ljudi koji su od ugleda u jednom narodu, da ne klanjaju tim ljudima. Ne zato što nije dozvoljeno, kako bi tim svojim dijelom oni bojkotovali to što su oni radili. Jer zamislite sada da ljudi donesu uđe nazu Efendiji nekom i kažu e evo mi smo donijeli čovjeka, on je izvršio samoubistvo. I hođa kaže, dođe fino pred ljude i kaže ljudi, ja ovom čovjeku neću klanjati samo zato što bojkotujem ovo što je on uradio. Kako bi se ljudi osjećali da kažemo malo bi razmišljali o tome kako sutra da ja uradim takav grije pa da me hođa ovako, hajde da kažem, osramoti pred ljudima mrtvog, da ne želi da mi klanja dženazu. Znači, to je propisano da ljudi koji su ugledni, učenjaci, pobožnjaci, da bojkotuju klanjanje dženazi ne zato što nije dozvoljeno, već da očekuje se korist ostavljanja, znači rađenja tog djela. Pa šehr Rahmetullahi Alehi argumentuje ovo što je spomenuo pa kaže od Ebu Katadi se prenosi da je poslanik, da poslanik sallallahu alihi wasallame kada bi ga pozvali da klanja dženazu pitao bi o Medjitu pa ako bi pohvalili Medjita on bi mu klanjao dženazu a ako bi kazali nešto drugo rekao bi njegovoj porodici radite sa njim šta hoćete i ne bi mu klanjao dženazu Hadis je zabilježio Imam Ahmed, a vjerodos, hadis je vjerodostan po uvjetima Buharije i Muslima. Či znači, Boži poslanik kada bi došao da klanja dženazu nekom nekome, pitao bi kakav je bio taj insan. Pa kada bi kazali da je bio dobar hajirli, klanjao bi mu dženazu. Ako bi kazali nešto suprotno tome, kaže, kazao bi, radite sa njim šta hoćete, ja mu neću klanjati. Ali znači, zna se da treba da mu klanjaju drugi ljudi. Također, hadis od Džabira radijallahu ta'ala anhu, Ibnu Semurej, da je poslanik sallallahu alaihi wasallame obavješten o čovjeku koji je izvršio samoubistvo tako što je se probao sa strijelom koja je imala željezni vrh, pa je kazao Boži poslanik, izen, la usalli alaihi, dakle, ja mu neću klanjati, hadis je zabilježio imam Ebu Davud, a hadis je vjerodostojan. Vidimo da je ovdje Boži poslanik sallallahu alaihi wa wasallame bojkotovo ova djela koja su oni radili. Poslušajte sad šeh rahmetullahi alaihi, spomenuo je govor šehul Islama ibn Taymi. Ali pogledat ćete i vidjet ćete šta znači mučtehid. Šta znači alim mučtehid? Kako mučtehidi razmišljaju šta je cilj određenih šerijatskih propisa i nakon toga donosi fetve. Mi tamo kada smo učili na fakultetu propise vezane za ištihad i mučtehide, pa se tamo navodi da muštejid čovjek koji treba da bude muštejid, kaže potrebno je da poznaje ciljeve šerijata kako bi mogao donijeti sutra pitanje, znači fetve kada dođe neka, neko pitanje za koje nemaju jasni argumenti, tada muštehid mora pozni, poznavati cilje, ciljeve šerijata kako bi znao dati fetvu koja je inša Allah u skladu sa islamom. Pogledajte sada govor šehol islama ibn buntemije pa kaže šehul islam rahmetullahi alihi ko ostavi namazu namaz nekom od njih pa pojašnjava komi samo ubici ili onome koji je ukrao iz ratnog pljena ili dužniku koji nije ostavio ono čime će se vratiti dug bojkotujući urađeno djelo i da to bude odgoj drugima dobro bi postupio znači šeh rahmetullah i alihi šehul islam i unutajmije kaže, ako bi čovjek ostavio klanjanje dženazi osobama koje su uradile neki veliki grijeh, pa navodi samo ubijstvo, krađa ratno, iz ratnog plina ili čovjek koji je preselio, a nije ostavio dovoljno imetka da se vrati njegovi dugovi, kaže šeh rahmetullah i alihi, dobro bi čovjek postupio. Ali poslušajte dalji dio govora, pa kaže, a ako bi ostavio namaz javno, a dovio za njega tajno kako bi spojio među dvije, između dvije koristi, to je preći nego ispuštanje jedni. Kaže, ako bi tom čovjeku on ostavio namaz samo kako bi javno dokazao ljudima da bojkotuje to djelo, ali kaže tajno da dovi za njega. Jer šta je cilj dženazi namaza? Da uputiš dovu za medjita. Zato šehul islam dokućuje šta je cilj toga pa kaže kako bi čovjek spojio ta dva cilja i da bojkotuješ to djelo, a iz druge strane da mu pomogneš, da uputiš dovu, dovu za njega, kaže tajno ćeš za njega učiniti dovu kako bi spojio između te dvije koristi. Hem si bojkotovo to njegovo djelo, a i uputio si dovu Allahu Đelešanu za njega i kaže to je preći nego da učiniš samo jednu korist. Jedna korist je ili da kažeš ja ću mu klanjati, že nas da uputim dovu, ali nisi bojkotovo njegovo djelo. Ili ćeš odbi da klanjaš dženazu, pa nećeš uputiti dovu. Već on kaže, bojkotuj namaz, kako bi bojkotovo to djelo, ali ćeš tajno uputiti za njega dovu Allahu dželešanu. Kako? Vidimo kako šehol islam, rahmetullahi alihi, imao je, znači, jak fik. Peta stvar i peta vrsta ljudi kojima je dozvoljeno klanjati dženazu jeste osoba koja umri kao dužnik, a nije ostavio dovoljno imetka da bi se vratili njegovi dugovi. Osoba koja umre kao dužnik, a nije ostavio dovoljno imetka da bi se vratili njegovi dugovi. Njemu će se klanjati dženaza. Poslanik sallallahu ve selleme je odbijao da klanja takvima u početku islama. O tome ćemo ako Bog da spomenuti neke hadise. Od Ebu Huriri radijallahu ta'ala anhu se prenosi da je kazao znali smo donijeti poslaniku sallallahu alihi wasallame medjita koji je ostao dužan pa bi pitao je li ostavio dovoljno imetka da se podmire dugovi pa ako bi kazali da je ostavio Boži poslanik sallallahu alihi wasallame bi klanjao dženazu a ako ne bi ostavio kazao bi klanjajte svome prijatelju Znači ovo je u početku Islama bilo Boži poslanik sallallahu alaihi wasallame kada bi mu donijeli dženazu kazao bi je li ostao dužan pa ako kažu jest pitao bi je li ostavio dovoljno imetka da se vrate njegovi dugovi pa ako bi kazali nije ostavio Boži poslanik bi kazao sallu ala sahibikum klanjajte svome prijatelju ako bi kazali da je ostavio dovoljno imetka on bi mu klanjao pa kada je Allah podario muslimanima imetak znači kada su muslimani počeli osvajati kazao je poslanik ja sam preči vjernicima od njih sami na dunjaluku i ahiretu. Pa ko umrije kao dužnik, a nije ostavio i metak, da se podmire njegovi dugovi, ja ću vratiti njegove dugove. A ko ostavi nešto od imetka, to je njegovim nasljednicima. Hadis je zabilježio Buharija Muslim, Nesai, Ibnu Mađe i Ahmed. Znači, nakon što je Allah Đerlešanu otvorio muslimanima pobjede, Boži poslanik je preuzeo na sebe vraćanje dugova onih ljudi koji su preselili, a nisu mogli vratiti te dugove. Sedma vrsta ljudi kojima je propisano klanjanje dženaze jeste osobe koje umru u mjestu u kojem nema ko da im klanja dženazu. Da klanja namaz prisutnog. Njemu se klanja namaz u odsustvu jer je Boži poslanik sallallahu alihi wasallame klanjao neđašiji. Znači, da rezimiramo ono što je spomenuo ših u ovoj sedmoj kategoriji, on kaže osoba koja preseli u mjestu gdje nema muslimana da mu klanjaju dženazu, u tom momentu kada je preselio, takvoj osobi će se klanjati namaz u odsustvu. Zato što je Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam klanjao neđaši. Kaže šehr rahmetullahi alaihi, ovaj događaj prenosi od Božijeg poslanika sallallahu alaihi wasallam više ashaba, pa su neki dodavali znači nešto na, na te predaje. Jedan ashab je zabilježio neke stvari i prenio, drugi neke druge momente, pa je šeh rahmetullahi alaihi spojio te sve stvari i napravio jedan hadis, pa ćemo vidjeti taj rivajet koji spominje šehr Rahmetullahi Alihi, kaže poslanik sallallahu alihi wasallame je prenio vijest o smrti Neđaši dok je bio u Medini. Znači dok je bio Boži poslanik sallallahu alihi wasallame u Medini. U danu kada je preselio, rekao je Boži poslanik, vaš brat je preselio, a u jednom rivajetu danas je umro dobri Allahu rob. Izvan vaše zemlje i izvan vaše teritorije, teritorije ustanite da mu klanjamo pa su rekli a ko je on pa je kazao Boži poslanik en neđaši i kazao je molite Allaha da mu oprosti pa je izašao sa njima do Musalli a u jednom rivajetu do Beqije pa je stao na pročelje i oni su se poredali iza njega u dva safa pa smo se poredali kao da se klanja dženaza i klanjali smo kao kada se klanja Medjitu govori ovaj prenosilac, ne bi pomislio osim da je Medjit pred nama, pa nas je predvodio u namazu, donio je četiri tekbira. Znači ovo je jedan, da kažemo, hadis koji je sastavljen iz više predaja, ali je šehr Rahmetullahi Alihi sakupio te sve predaje zbog njihove važnosti i propisa koje nosi sa sobom. Hadis je zabilježio imam Buharija i Muslim, Ebu Davud Nesai Ibnu Mađe, El Bejheqi imam Ahmed. Šehr Rahmetullahi Alihi Nakon što je spominjao ove sve predaje, govorio o njima, počeo je da govori o ovom pitanju. Ovo je jedno veoma aktuelno i bitno pitanje, a to je klanjanje namaza u odsustvu. Sam šehr Rahmetullahi Alih, vidjet ćete, poslije spominje govor Ibnul Qajima, gdje kaže Ibnul Qajim, na osnovu ovog hadisa, islamski učenjaci imaju tri stava. Pogledajte, braćo moja draga, šta znači fik i svatanje hadisa. Jedan broj učenjaka kažu, vidite, Boži poslanik sallallahu alihi wasallam je klanjuje neđaši u odsustvu. I oni kažu, na osnovu ovog hadisa, dozvoljeno je svakoj osobi koja preseli tamo negdje daleko, da mu klanjaš dženazu, pa makar mu ljudi i klanjali. Na osnovu ovog hadisa. Drugi opet kažu, ovo je bilo specijalno i karakteristično samo za Neđašiju, zato što njemu niko tamo u njegovoj zemlji nije klanju. I može se klanjati u takvim situacijama. I treće mišljenje koje je neko srednje mišljenje, ako čovjeku ne klanja niko U njegovoj državi njemu se može klanjati, a ako mu neko klanja, ne može. A svi se pozivaju na isti hadis, ali je samo različito svatanje hadisa. Pa nam šejh Rahmetullah i Alihi malo opširnije govori o ovoj temi, pa kaže Mišljenje koje smo odabrali po ovom pitanju namaza u odsustvu, to je ono na što ukazuje ovaj hadis a ne više od toga. To je ono u čemu su nas pretekli muhakkikim, ispitivači, istraživači mezheba. Ših Rahmetullahi Alehi kaže ovo mišljenje koje ja preferiram izabrali su muhakkikim. Inače da vam kažem koristi radi, znači imate taj žargon kod islamskih pravnika kada kažu muhakikin, istraživači mezheba, to se misli na te neke zadnje generacije, ne zadnje nakon, nakon mezheba, kao što je šehul islam ibn Tejmije, ibn Al-Qajim i ti učenjaci koji su došli nakon što su se mezhebi formirali. I onda su oni išitavali sve te mezhebe i uzimali iz svakog mezheba ono što je najjači. I u tom nekom pravnom žargonu oni se zovu muhakkikin, istraživači mezheba. Pa kaže šejh Rahmetullahi Alihi, ovo pitanje, to što smo mi kazali da treba klanjati samo osobama koje su preselile daleko i nije mu niko klanjao, to je stav već neke priješnje ulemi. Pa kaže šejh Rahmetullahi Alihi, spomenut sažetak govora Ibnul Qayyima u Zadul Ma'adu. Kaže Ibn Al-Qayyim u Zadul Ma'adu nije bila praksa Božijeg poslanika da je klanjao svakom ko umri u odsustvu. Mnogo je muslimana preselilo dok su bili odsutni pa im nije klanjao Božiji poslanik sallallahu alaihi wasallame. U vjerodostojnim hadisima je došlo da je klanjao Neđašiji pa kaže Ibn Al-Qayyim o tome islamski učenjaci imaju tri mišljenja pa kaže da je to propisano cijelom ummetu ko umre da mu se klanja u odsustvu i to je mezheb Šafije i imama Ahmeda. Ovo je znači sve govor imama Ibnul Qajima u Zadul Ma'adu. Nakon što je spomenuo da postoji vjerodostojen hadis o klanjanju dženazi u odsustvu, kaže po tom pitanju učenjaci imaju tri mezheba, pa kaže prvi mezheb Šafija i Hanbelija da se može svim ljudima koji presjede klanjati namaz u odsustvu. Imam Ebu Hanife i Malik su kazali da je to eksplicitno svojstveno samo njemu, znači neđašiji. I treći stav, rekao je šehul Islam, govori sada Ibnul Qajim, rekao je šehul Islam, ispravno je da, ako čovjek umri u odsustvu i nije mu niko klanjao, njemu će se klanjati namaza, na dženaza namaz u odsustvu, kao što je klanjao poslanik Nežaši, jer je on preselio među nevjernicima i nije mu klanjao dženazu nikom. A ako bi se klanjala dženaza nekome, onda se ne klanja namaz u odsustvu jer je obaveza spala samim tim što je neko već klanjao. I onda Ibn Qajim preferira da je ovo mišljenje šehul Islama najispravnije mišljenje. Znači da rezimiramo, malo smo zapetljali, ali da odpetljamo, šeh Rahmetullahi Alihi je bio tog stava i tog stava je bio Ibn Qajim, šehul Islam Ibn Tejmije, šehu Thejmin Rahmetullahi Alihi, kada čovjek preseli negdje daleko od muslimana, u nekoj zemlji i nema niko da mu klanja dženazu, takvoj osobi je dozvoljeno klanjati namaz u odsustvu. A ako neko klanja mu dženazu, onda nema potrebe da se klanja dženaza toj osobi, jer kazali smo na početku da je dženaza namaz fart kifaje kolegijalna obaveza. Samim tim što neko klanja, znači to je dovoljno. Također šeh Rahmetullah Jalihi spominje da u korist ovo mišljenju ide i to da su halife pravedne halife preselile i nije prenešeno da, i, da im je klanjanja dženaza po drugim mjestima. Preselili su, ako preseli u Medini, klanjaju ljudi u Medini i više ovaj niko ne klanja. Iako sad u Saudijskoj Arabiji oni praktikuju i preferiraju mišljenje da kada god preseli neki velikan koji je mnogo doprinjeo ummetu, klanja se, znači u haremima mu se klanja dženaza. Pa, na primjer, ako preseli u, šta ja znam, u Jordanu neki veliki učenjak, na, kao na primjer Ših Albani, Rahmetullah, ali, ili neko drugi, onda mu oni klanjaju dženazu, ili ako preseli njihov neki muftija, ili tako neko ko je doprinio mnogo za islam, oni ovaj to poredi sa tim što je Boži poslanik klanjao Neđaši, Rahmetullahi, Alihi, ovaj, ili radijallahu ta'ala anhu kao što je njemu klanjao dženazu, zbog toga što je on bio velikan i što je potpomogao mnogo muslimane, tako i oni su uzijeli kao ovaj da je to razlog klanjanja te dženaze u odsustvu, ali šeh Rahmetullah Alihi Albani nije smatrao to mišljenje ispravnim, već je smatrao da se klanja namaz u odsustvu samo osobama kojima niko nije klanjao dženazu. 60. tačka, kaže šeh Rahmetullah Alihi, nemojte se ovaj bojati, privodimo kraju ako Bog da. O, kaže šeh rahmetullahi alihi, nije dozvoljeno klanjati namaz, niti tražiti oprost za nevjernike i munafike licemjere. Nije dozvoljeno klanjati namaz dženazu, niti tražiti oprosta za nevjernike i munafike licemjere. Zbog riječi uzvišenog Allaha, nijednom od njih kada umri, nemoj molitvu obaviti, niti sahrani njegovoj prisustovati, jer oni u Allaha i njegova poslanika ne vjeruju i kao nevjernici oni umiru. Poznato je ovaj ajet iz suri Teube, zašto je objavljen? Kada je preselio vođa Munafika, ja sam to bio pripremio da pročitamo iz knjige, ali kada je preselio vođa Munafika u Medini, Boži poslanik sallallahu alaihi ve selleme došao je i tijelo da klanja dženazu pa ga je Omer uzeo i kaže Boži poslaniće, zar ne znaš da ti Allah Đelešanu zabranio da klanjaš njima dženazu? Ima tamo jedan ajet u suri Eteuba isto, istagfir lehum eulate stagfir lehum. Tražio ti njima oprost ili ne tražio ti njima oprost, kaže pa makar im tražio oprost 70 puta, Allah im neće oprostiti. Pa kaže Boži poslanik Omeru, Omere, meni Allah dao na izabir. Da im tražim oprost ili da ne tražim. Kaže, pa kada bi znao da će im Allah oprostiti, kada bi zamolio za oprost, išao 70 puta, ja bi tražio oprost. Pa je Boži poslanik klanjao dženazu i prisustvovao ukopu. Nakon toga Allah Đelešanu je objavio ovaj kuranski ajet. Nijednom od njih kada umri nemoj molitvu obaviti, niti sahrani njihovoj prisustovati, jer oni u Allaha i njegova poslanika ne vjeruju i kao nevjernici oni umiru. Imam Nebevi Rahmetullahi Alehi u poznatoj knjizi El Međmu navodi konsenzus islamski učenjaka da nije dozvoljeno klanjati nevjernicima dženazu niti upućivati dovu za njih. 61. tačka kaže šeh Rahmetullahi Alihi džemat je obaveza u klanjanju dženazi. Znači, kao što je obaveza prisustovati namazu u džematu ovim drugim namazima, također kaže šeh Rahmetullahi Alihi namaz u dženaza nama se klanja u džematu i to je obavezan. Pa kaže šehr Rahmetullahi Alehi, na to ukazuju dva argumenta. Prvo, to je bila neprestana praksa Božijeg poslanika sallallahu alaihi wasallame i druga, drugi argument gdje kaže Božji poslanik klanjajte onako kako ste mene vidjeli da klanjam. Također kaže, ako bi ljudi klanjali pojedinačno, njihova dženaza je ispravna, ali su griješni što su propustili da klanjaju u džematu. 62. tačka, najmanje što je spomenuto, prenešeno u postizanju džemata je da klanjaju tri osobe. Znači, prvog šeh rezimira i kaže treba da se klanja u džematu. Pa onda pojašnjava to, to kako ne bi ljudima ostala nejasnoća koliko minimalno treba da bude ljudi za džemat, pa kaže minimalno što je prenešeno za dženazu namaz jeste da prisustvuju tri čovjeka. Zbog hadisa Abdullaha ibn Ebi Talhi da je Talha pozvao poslanika sallallahu alaihi wasallame kada je preselio Umeir ibn Ebi Talha, pa je došao poslanik i klanjao u njegovoj kući. Pa je stao u pročelje poslanik sallallahu alaihi wasallame i za njega je stao Ebu Talha, a Umu Sulejm je stala iza Ebu Talhi i nije bilo nikog više osim njih. Boži poslanik je stao kao imam, i za njega je stao Ebu Talha, a iza njega je stala njegova žena. Hadis je zabilježio imam Hakim i El Bejheqi, a hadis je vjerodostojen. 63. tačka, lijepa i interesantna stvar da se nauči, kaže šeh Rahmetullahi Alihi, što je više klanjača na dženazi, to je bolje i korisnije za medjita. Što je više klanjača na dženazi namazu, to je bolje i korisnije za medjita. Zbog riječi poslanika sallallahu alihi wasallame nema ni jednog muslimana kojem klanja grupa ljudi koja dostiže stotinu. Da se svi zauzimaju za medjeta, a da mu Allah Đerlešanu neće oprostiti. Hadis je zabilježio ima muslim Nesai i Et-Tirmidhi. Kaže Boži poslanik sallallahu alaihi wasallame, nema ni jednog muslimana kojem klanja grupa ljudi koja dostiže stotinu, I svi se zauzimaju za njega, a da mu Allah neće oprostiti. Hadis je zabilježima Muslim, Nesai i Et-Tirmizi. Pa kaže šehr Rahmetullahi Alihi, opet kako ljudima ne bi bilo nejasnoća, pa kaže Može Mejitu biti oprošteno, makar mu klanjalo i manje od stotinu. Ako su muslimani, čiji teuhid nije pomješan sa nečim od širka. Znači kaže, nije uvjet da dostigne broj klanjača stotinu pa da bi bilo oprošteno Medjitu. Može, kaže, i manje, ali pod jednim uvjetom da su imali čistu i ispravnu akidu, ispravan teuhid koji nije pomiješan sa primjesama širka. Zbog riječi Božijeg poslanika nema ni jednog muslimana koji umri pa mu klanja dženazu 40 ljudi koji ne pripisuju Allahu sudruga, a da neće biti prihvaćeno njihovo zauzimanje. Nema ni jednog muslimana koji umri pa mu klanja dženazu 40 ljudi koji ne pripisuju Allahu sudruga, a da neće biti prihvaćeno njihovo zauzimanje, znači da neće biti prihvaćena njihova dova. Hadis se zabilježio imam muslim Ebu Davud ibn Mađe el Bejheqi imam Ahmed. 65. tačka kaže šeh Rahmetullahi Alehi, pohvalno je da se prisutni poredaju u tri safa pohvalno je da se prisutni koji su došli na dženazu po, e, poredaju u tri safa ili više. O tom je govori dva hadisa. Prvi hadis od Ebu Umami. Poslanik je klanjao u dženazu, a sa njim je prisustvovalo sedam osoba. Pa je stavio u prvi saf trojicu, u drugi dvojicu i u treći dvojicu. Znači pohvalno je, kaže šehr Rahmetullahi alihi u 65. tačici, da je pohvalno da onoliko ljudi koliko doje na dženazu, na dženazu da se poredaju u tri safa. Pa navodi se ovdje hadisebu umami da je došlo na jednu dženazu sa Božim poslanikom sedam osoba, pa je stavio u prvi saf trojicu, u drugi dvojicu, to je petorica, i u treći dvojicu, to je sedmorica. I drugi hadis, da je rekao Boži poslanik, nema ni jednog muslimana koji umri pa mu klanja dženazu pa mu klanjaju dženazu ljudi porijedani u tri safa, a da mu neće biti oprošteno. Nema ni jednog muslimana koji umri, pa mu klanjaju dženazu ljudi porijedani u tri safa, a da mu neće biti oprošteno. Hadis je zabilježio imam Ebu Davud, Et Tirmidhi ibn Mađe, El Bejheqi i Ahmed. 65. opet tačka, ja nisam htio da red, e, ovaj, remetim ovaj red, tako je došlo u knjizi, vjerovatno je to štamparska greška, ali ja sam ovaj, bukvalno prevodio sve tako da sam se ja držao 65. tačka ponovo. Ako nema sa imamom osim jedan čovjek, on će stati, on neće stati pokraj imama kao što staje u ostalim namazima, već će stati iza imama. Kaže šehr Rahmetullahi Alihi, ako nema sa imamom osim jedna osoba, on neće stati sa njim u safu, kao što staje u ostalim namazima, već će stati iza imama. Kao što je prenešeno u hadisu kojih smo malo prije spomenuli, hadis Ebu Talhi radijallahu ta'ala anhum. 66. tačka kaže šeh rahmetullahi alihi namjesnik ili njegov zamjenik oni su najpreći da predvode dženazu oni su preći da predvode dženazu od staratelja znači ovdje nam šeh rahmetullahi alihi dolazi do pitanja ko je najpreći da predvodi ženazu namaz? Poznato je da tamo ima u fiku pitanje ko je najpreći da predvodi namaz muslimanima. E ovdje postaje, postoji pitanje ko je najpreći da predvodi muslimanima dženazu namaz. Pa šehr Rahmetullah Jalihi kaže namjesnik ili njegov zamjenik su najpreći da predvodi dženazu i preći su od staratelja. Zbog hadisa Ebu Hazima radijallahu ta'ala anhu Kaže, ja sam prisustvovao na dan kada je umro Hasan, sin Alin. Vidio sam Huseina, sina Alinog, znači Husein, brat Hasanov. Vidio sam ga, kaže, kako gura Saida ibn El Asa, gurajući ga u vrat i govoreći, ti klanjaj da to nije sunnet, ne bi ti dao prednost. Znači, Hasan, kada je preselio sin Alin, radi Allahu ta'ala anhu, Husein je došao u Medinu i govorio namjesniku Medine Sa'idu ibn El-Asu, gurajući ga u vrat, govorio mu je, idi i ti nas predvodi u namazu, u dženazi, jer kaže da tu nije sunnet, ja ti ne bi dao prednost. Znači ja bi obavio namaz, ali je sunnet da namjesnik predvodi dženazu namazu pa stoji znači u predaji od ovog prenosioca a kaže Said je tada bio namjesnik Medine da ovaj ne bi bila ta nejasnoća zašto je Husein dao prednost ovaj Saidu pa je on pojasnio znači u zagradi kaže a Said je u tom vremenu bio namjesnik Medine hadis je zabilježio Imam Hakim i El Bejheqi. Normalno ovdje se postavlja drugo pitanje i tim se otprilike i završava ovo večerašnje naše druženje, a to je šta će se desiti ako nema namjesnika ili njegovog zamjenika, pa kaže šehr Rahmetullah alihi, ako ne prisustuje nama, e, namazu, dženazi, namjesnik, niti njegov zamjenik, najpreći da predvodi ljude na dženazije onaj koji najbolje zna Allahovu knjigu, znači na, zna najviše Allahove knjige, a zatim po redoslijedu kojim je spomenuo kojeg je spomenuo Boži poslanik sallallahu alihi wasallam. Ovo je govor šeha rahmetullahi alihi kaže kada ne prisustuje dženazi namazu namjesnik niti njegov zamjenik onda je najpreći da predvodi ljude u namazu onaj ko zna najviše Kur'ana. A ako, kaže, postoji dvojica ljudi koji znaju isto Kur'ana, onda po redoslijedu koji je spomenuo Boži poslanik, pa ćemo spomenuti taj redoslijed, odnosno to je spomenuo Šehr Rahmetullah i Alihi, da je Boži poslanik kazao, ljude, ljude će predvoditi onaj ko zna